Kurzemes un Zemgales hercogiste. Autors Mārīta Jakovļeva. Valstisks veidojums Kurzemes un Zemgales teritorijā agrajos jaunajos laikos 1561, 62 līdz 1795 gads. Geogrāfiskā atrašanās, izveidošanās cēloņi un iemesli. Atšķirībā no pārējās mūsdienu Latvijas teritorijas, kas pēc Livonijas konfederācijas sabrukuma nonāca tiešā kaimiņu lielvalstu pakļautībā, kurzemes hercogiste reprezentēja vietējo valstiskumu, lai arī ar zināmām atrunām. Juridiski tās dibināšanu noteica tā sauktais pakļaušanās līgums - Pakta subjektionis kuru 1561. gada 28. novembrī Viļņā noslēdza Livonijas ordeņa meistars Gotthards Ketlers un Polijas-Lietuvas valdnieks Sigismunds II. augusts, lietuviešu Žigimantas Antrasis Augustas. Saskaņā ar šo līgumu, kur kurzemes hercogistē bieži dēvēja par provīziju dukālis, burtiski hercoga iztika. Karalis nodeva Ketleram kā mantojumu lēni, kādreizējos ordeņa īpašumus kurzemē un zemgalē. Ārpus kurzemes hercogistas teritorijas palika bijusī kurzemes bīskapija, jeb piltenes apgabals, un grobiņas pilsnovads, kuru hercogi atguva 1609. gadā. Galvenie principi, ko pakļaušanās līgumā karalis Sigismunds II augusts solījās ievērot attiecībā uz jauno vasaļu valsti, bija: 1. Ticības brīvība saskaņā ar Augsburgas konfesiju, Otrais - mūžnieku tiesību un privilēģiju garantēšanu un mūžu mantošanas tiesības abu dzimumu ģimenes locekļiem. Trešais - tiesības ieņemt administratīvus amatus vienīgi vietējiem vāciešiem. Oficiāli hercoga tituls skanēja no dieva žēlastības kurzemes un zemgales hercogs Livonijā. Ranga ziņā kurzemes hercogs tika pielīdzināts Prūsijas hercogam – kurš bija Polijas Lietuvas vasalis no 1525. gada. Līgums arī noteica, ka hercogistes mantošana iespējama tikai tiešā vīriešu līnijā. Tādēļ 1566. gadā Gotthards Ketlers apprecējās ar Meklenburgas hercoga Johana Albrehta I māsu Annu, aizsākot dinastiju. Pēctecības nodrošināšana bija vitāli svarīga hercogistes pastāvēšanai, jo 1589. gadā Seims pieņēma lēmumu, ka izbeidzoties Ketleru vīriešu līnijai, kurzemes hercogisti drīkst likvidēt un pievienot Lietuvai. Ketleru dinastijas uzdevumi Svarīgākie jaunās Ketleru dinastijas uzdevumi bija savas varas nostiprināšana hercogistes iekšienē un cīņa par valstiskuma saglabāšanu apkārtējo lielvalstu ekspansijas un militāru konfliktu apstākļos. Abi šie uzdevumi bija cieši saistīti. Iekšpolitikā hercogu varas konfrontācija ar muizniecību beidzās par labu pēdējai. Tādēļ hercogu rīcībā esošie politiskie un militārie līdzekļi bija visai ierobežoti. Mūžniecība, kas bija galvenais politiskais spēks hercogistē, nevēlējās piedalīties spēcīgas armijas radīšanā, lai nestiprinātu hercogu varu un tādēļ bloķēja hercogu ierosinātās militārās reformas. Mūžniecība pat nepildīja Langtāga lēmumus par vispārējo mobilizāciju. Gan hercogi, gan mūžniecība negribēja veidot armiju no vietējiem zemniekiem, baidoties, ka viņi varētu pavērst ieročus pret saviem kungiem. Līdz ar to hercogistes pastāvēšana lielā mērā bija atkarīga no lavierēšanas politikas starp lielvalstīm. Svarīgākie līdzekļi, ko hercogi izmantoja ārpolitisko mērķu sasniegšanai, bija: pirmais - laulības saites ar vairākiem vācu valdošajiem namiem, otrais - plašu diplomātisko kontaktu nodibināšana un uzturēšana Eiropā, trešais Mēģinājums samierināt Poliju, Lietuvu un Zviedriju 17. gadsimta vidū. Ceturtais - hercogistes neutralitātes principa ievērošana no 17. gadsimta 20. gadiem līdz 1700. gadam. Attīstība. Izveidojoties hercogistei, hercoga domēnes jeb mūžu iecirkņi veidoja apmēram trešdaļu no zemes fonda. Pārējais atradās bijušā ordeņa vasaļu rokās, kas tagad veidoja hercogistes mūžnieku kārtu un kam bija noteicošā loma hercogistes politiskajā sistēmā. Svarīgākos politiskos, ekonomiskos un tiesu jautājumus izskatīja hercoga un mūžnieku kopīgās sanāksmēs Lantāgos, kur atšķirībā no Livonijas laikiem vairs nepieaicināja garīdzniecības un pilsētu pārstāvjus. Lantāga lēmumiem bija likuma spēks. Jau hercoga Ketlera laikā tika likti pamati hercogistes administratīvajam aparātam, kura centrā atradās hercoga galms. Tajā koncentrējās galvenās ar valsts varu un pārvaldi saistītās amatpersonas un institūcijas - hercoga padomnieki, kanceleja un augstākās ekonomiskās pārvaldes iestāde Renteja jeb Kamera. Lokālā līmenī hercoga varu reprezentēja pilskungi jeb hauptmaņi un virspilskungi jeb oberhauptmaņi, kas pārvaldīja vēl Livonijas laikā tapušos pilsnovadus. Pilsētām hercoga apstiprināja privilēģijas un kārtības, jeb policijas noteikumus. Mūžās dzīvojošie brīvie ļaudis bija pakļauti hercoga pirmās instances tiesai, bet attiecībā uz zemniekiem bija atšķirīgi jurisdikcijas nosacījumi hercoga mūžu zemnieku civilietas izsprieda mūžas pārvaldnieks, kamēr krimināla noziegumus iztiesāja hercoga pirmās instances tiesā. Savukārt privātajās mūžās to īpašniekiem bija pilnīga tiesu vara pār zemniekiem. Taču smagākos krimināla pārkāpumus mūžnieks nedrīkstēja izspriest vienpersoniski, bet gan pieaicinot zemnieku pārstāvjus un piesēdētājus no kaimiņu vidus. Friedrichs un Vilhelms Ketleri. Pēc hercoga Gottharda Ketlera nāves 1587. gada 17. maijā, saskaņā ar testamentu, vecākais dēls Friedrichs saņēma pārvaldīšanā zemgali, bet jaunākais Vilhelms kurzemi. Sākotnēji Friedrichs valdīja arī nepilngadīgā Vilhelma vārdā, bet 1500. 95. gada 23. maijā Jēlgavā brāļi noslēdza savstarpēju vienošanos par varas sadali, kas paredzēja, ka katram no viņiem būs savs galms, saimnieciskā pārvalde un zemākā tiesvedība. Taču lantāgiem bija jānotiek kopīgi. Nedalīta palika arī augstākā tiesu iestāde - Galma tiesa. Friedriha galvenā rezidence bija Jēlgavas pilī, Vilhelma Kuldīgas. Vilhelms mēģināja iet absolūtismu ceļu un nonāca asā konfliktā ar muizniecību. Pēc muiznieku opozīcijas vadoņu brāļu Magnusa un Gotthārda von Noldu nogalināšanas Jēlgavā 1615. gadā lieta nonāca Polijas karaļa tiesā, un karalis abus hercogus 1616. gadā atstādināja no varas. Rezultātā Vilhelms pilnībā zaudēja hercoga tiesības, bet Friedriham izdevās attaisnoties un saglabāt kurzemes un zemgales hercogisti kā vienotu valsti. Taču mūžniecība bija guvusi virsroku, ko apliecināja 1617. gada 18. martā izsludinātā hercogistes satversme jeb valdības formula kas noteica valsts iekārtu, ierobežojot hercoga varu par labu muizniecībai un palika spēkā līdz pat hercogistes likvidācijai 1795. gadā. Tā arī noteica Gregora kalendāra, jeb jaunā stila ieviešanu kurzemes hercogistē ar 1618. gada 1. janvāri. Valdības formula Saskaņā ar valdības formulu tika izveidota pastāvīga hercogistes valdība, ko veidoja četri virspadomnieki - Landhofmeistars, kanclers, Oberburggrāfs un Landmaršals. Turpmāk hercogs bez viņu ziņas nedrīkstēja izšķirt nevienu svarīgu politisku jautājumu, sevišķi, ja lietas kāra muizniecības tiesības un privilēģijas. Administratīvi hercogisti iedalīja Tukuma, Kuldīgas, Jelgavas, Sēlpils, Virspilskungu tiesās jeb iecirkņos, kas sīkāk tika iedalīti tā sauktajās politiskajās draudzēs un astoņos pilskungu iecirkņos. Hercogistes lantāgiem bija jāsanāk neretākā reize divos gados, un agrāk pieņemtie lantāgu lēmumi zaudēja likuma spēku. Ja agrāk Lantāgos varēja piedalīties jebkurš mūžnieks, tad tagad katrai politiskajai draudzēji pienācās viena balss, lai gan bija iespēja sūtīt divus līdz trīs deputātus. Kopējais politisko draugu skaits nebija noteikts, bet dokumentos dažādos laikos minēts no 19 līdz 29 draudzēm. Lantāga deputāti bija jāievēl no privileģētās bruņniecības, jeb īstenās mūžniecības vidus par to, kurš piederīgs minētajai kārtai un tādējādi ir tiesīgs baudīt visas privilēģijas, tai skaitā ieņemt amatus hercogistes administrācijā, bija jāizspriež pašiem mužniekiem. Par piederību bruņniecībai sprieda īpaša bruņniecības tiesa, kas darbojās no 1620. līdz 1634. gadam. Pēc 1634. gada par uzņemšanu matrikulā lēma Lantāgā. Sākotnēji Kurzemes hercogistes bruņniecības korporāciju veidoja 110 dzimtas. Apmēram tikpat netika uzņemtas. Galvenokārt hercoga Vilhelma atbalstītāji un sīkmužnieki. Gan virspadomnieki, gan virspilskungi un pilskungi hercogam turpmāk bija jāizvēlas tikai no matrikulētajiem mužniekiem. Kurzemes statūti. Vienlaikus ar valdības formulu izsludināja arī Kurzemes hercogistes likumkrājumu, jeb Kurzemes statūtus. To pirmā daļa bija veltīta tiesu darbībai, otrajā daļā apkopotas civiltiesības, trešajā - krimināltiesības. Kurzemes statūti juridiski apstiprināja dzimtbūšanas iekārtu Kurzemes hercogistē. Mūžniekiem atļāva pašiem izdot likumus saviem dzimtzemniekiem, taču tie nedrīkstēja būt pretrunā ar statūtiem. Zemniekiem nebija nekādu politisku tiesību. Tomēr hercogistē joprojām saglabājās visai plašs brīvzemnieku slānis. Bez tam hercoga jeb valsts mūžās dzīvojošajiem zemniekiem bija tiesības iesniegt savas sūdzības hercogam, un viņu stāvoklim sekoja īpašas hercoga sūtītas komisijas, kas veica regulāras mūžu saimniecību pārbaudes. Šāda situācija visumā saglabājās līdz pat hercogistes likvidācijai. Poļu Zviedru karš 1600. gadā sākās Poļu Zviedru karš, kura laikā abu pušu armijas postīja hercogisti. Gan Friedrichs, gan Vilhelms personiski piedalījās kara darbībā. Piemēram, Friedriha vadītā kurzemnieku vienība būtiski sekmēja lietuviešu uzvaru salaspilskaujā 1605. gada 27. septembrī. Tomēr no pilnīgas izpostīšanas hercogisti glāba tikai Polijas, Lietuvas un Zviedrijas iesaistīšanās Krievijas iekšējās varas krīzes militārā risināšanā un Dāņu uzbrukums Zviedrijai. Tā kā muizniecība nelabprāt pildīja savus lēņu pienākumus attiecībā uz kara dienestu, Tad 17. gadsimta 20. gados, atjaunojoties kara darbībai Baltijā, Friedrichs mēģināja pasargāt hercogisti politiskā ceļā, proti, panākot tās neutralitātes atzīšanu. Lielā mērā pateicoties kurzemes diplomātiskajiem pūliņiem, 1628. gada Ziemassvētkos tika noslēgts pamieris kuru 1629. gada septembrī pagarināja uz sešiem gadiem, bet 1635. gadā vēl uz 26 gadiem. Kara rezultātā hercogisti ieguva jaunu kaimiņu - Zviedriju. 1630. gada vasarā Zviedri piespieda hercogu Friedrihu noslēgt īpašu robežu līgumu, paturot sev vairākas teritorijas, kas agrāk piederēja hercogistei - doli, pulkarni, bērzmenti, spilvi un daugaugrīvu. Hercogs Jēkabs Tā kā hercogam Friedriham laulībā ar Pomerānijas Volgastes hercoga meitu Elizabeti Magdalēnu bērnu nebija, tad aktuāls kļuva jautājums par kurzemes hercogistes kā valsts pastāvēšanu, jo pēc hercoga Vilhelma atstādināšanas no varas troņa mantošanas tiesības bija zaudējis arī viņa dēls Jēkabs, kurš bija dzimis Vilhelma laulībā ar Prūsijas princesi Sofiju. Tādēļ hercogs Friedrichs ar mužniecības atbalstu centās panākt, lai jēkaba tiesības uz troni atzītu Polija Lietuva. Mūžnieki bija ieguvuši politisko pārsvaru pār hercogu un nevēlējās, lai pēc Friedriha nāves kurzeme tiktu inkorporēta Polijas Lietuvas valstī. To izdevās panākt 1633. gadā, un pēc Friedriha nāves 1642. gadā Jēkabs kļuva par kurzemes un zemgales hercogu. Stājoties amatā, viņam 1642. gada 29. novembrī nācās noslēgt ar muizniecību izlīgumu, jeb tā saucamo kompozīcijas aktu. Šī vienošanās saturēja arī daudzus noteikumus, kas attiecās uz pārvaldes lietām. Piemēram, Kuldīgs zaudēja savu galvaspilsētas statusu, bet par vienīgo hercoga rezidenci tika atzīta Jēlgava. Jēkabs cerēja nostiprināt hercoga varu, izmantojot ekonomiskos līdzekļus, pirmkārt tirdzniecību. Cenšoties palielināt ienākumus, viņš iesaistījās starptautiskā tirdzniecības tīklā, attīstot labības, koksnes un citu hercoga mūžu ražojumu, eksportu un mēģinot novirzīt uz kurzemi tranzītu preču plūsmu, kas līdz tam bija Zviedru pārvaldē esošās Rīgas prerogatīva. Hercogs izveidoja savu tirzniecības floti, dibināja dažādu nozaru manufaktūras un iesaistījās pasaules kolonizācijas procesā, iegūstot vairākus atbalsta punktus Gambijas upes grīvā, Āfrikā 1651. gads un Tobago salu Vestindijā 1654. gads. Hercogistes attīstību 17. gadsimta 50. gadu vidū pārtrauca kārtējais karš starp Poliju, Lietuvu, Zviedriju un Krieviju. 1654. līdz 1667. gads. Pirms tam gan Hercogs Jēkabs bija norganizējis Polijas un Zviedrijas miera sarunas, taču izlīgums nesakoja. Kara pirmajā posmā Kamēr netika izjaukts lielvalstu savstarpējais spēku līdzsvars, Jēkabam izdevās saglabāt hercogistes neutralitāti. Taču 1658. gada 10. oktobrī Zviedri ieņēma Jēlgavu, hercoga ar ģimeni saņēma gūstā. Hercogistes teritorija līdz pat 1660. gada sākumam kļuva par kara lauku, kurā kurzemnieki, brandenburgieši un lietuvieši cīnījās pret zviedriem. Tikai 1660. gada jūlijā Jēkabs varēja atgriezties kurzemē. Uzreiz pēc atgriešanās no gūsta Hercogs ķērās pie sagrautās saimniecības atjaunošanas. Tas prasīja lielus pūles un izdevumus, taču pirmskara līmeni vairs nebija iespējams sasniegt. Kopš 17. gadsimta 60. gadiem lauksaimniecības produktu cenas Eiropā kritās, kā rezultātā ārējā tirzniecība nedeva agrākos ienākumus. Lielas pūles hercogs pielika arī kara gados zaudēto koloniju atgūšanai. 1664. gadā Jēkabs saņēma no Anglijas karaļa formālu apstiprinājumu savām tiesībām uz Tobago, atdodot par to Angļiem savas Gambijas kolonijas. Taču realitātē Tobago atradās holandiešu rokās, bet kurzemniekiem izdevās atjaunot savu koloniju salā tikai ap 1679. gadu, un arī tā pastāvēja vien 10-15 gadus. Lielāko daļu no kuģu apkalpēm, kareiviem un kolonistiem hercogs vervēja ārzemēs - Vācijā, Dānijā un Anglijā. Savukārt par latviešu masveida sūtīšanu uz Tobago vēstures avotos ziņu nav. Tomēr iespējams, ka atsevišķi latviešu salā nonāca pēc savas iniciatīvas. Friedrichs Kazimierz Ketlers Hercoga jēkaba mūžs noslēdzās 1681. gada 31. decembrī. Troni mantoja viņa vecākais dēls Friedrichs Kazimirs. Taču jēkaba novēlējums, ka Friedriham Kazimiram jāizmaksā lielas summas brāļiem un māsām no naudas, kas bija jāatgūst no ārzemēm, radīja jaunajam hercogam lielas grūtības. Kasē līdzekļu bija maz, bet pārējie pieci bērni nevēlējās gaidīt, kamēr Friedrichs Kazimirs varēs izdarīt to, ko nebija spējis pats Jēkabs. Proti, atgūt eventuālos parādus no Zviedrijas, Anglijas, Portugāles, Spānijas un citām valstīm. Kopumā vairāk nekā 80 tūkstoši dolāru. Tādēļ Friedriham Kazimiram nācās ieķīlāt un iznomāt daudzas valsts mūžas, par ko neiedziļinoties lietas būtībā, viņu nopēla vēlākie vēsturnieki. Friedrichs Kazimirs visumā turpināja tēva iedibinātos saimniekošanas un politikas principus. Piemēram, viņš reorganizēja hercogistes dzelzrūpniecību par paraugu ņemot Zviedriju, kas tolaik bija progresīvākā metālurģijas nozarē, un būvēja kuģus nevien Ventspīlī, bet arī Liepājā no 1677. gada. Hercogs arī centās uzturēt koloniju Tobago salā, kas bija atjaunot īsi pirms hercoga jēkaba nāves. Taču lielais attālums un finansiālās problēmas apgrūtināja tai nepieciešamā atbalsta sniegšanu. Lielais Ziemeļu karš kad 1698. gada 22. janvārī hercogs Friedrichs Kazimirs nomira, par troņmantinieka Friedriha Vilhelma aizbildniecību izraisījās spraigas politiskās cīņas. Pēc reģenta statusa tiecās gan hercogiene atraitne Elizabete Sofija, kurš šajā cīņā izmantoja Brandenburgas Prūsijas diplomātisko atbalstu, gan mirušā hercoga brālis Ferdinands, kurš ilgu laiku bija pavadījis Polijas Lietuvas karadienestā. Ferdinandam izdevās gūt virsroku, tomēr situācija palika nestabila. Varas krīzi vēl pastiprināja Lielais Ziemeļu karš, kas risinājās no 1700. līdz 1721. gadam. Ferdinands bija spiests atteikties no kurzemes neutralitātes politikas, kad 1700. gada 22. februārī Polijas Lietuvas karalis un Saksijas kurfirsts Augusts II izmantoja hercogistes teritoriju par placdarmu uzbrukumam Zviedrijam. Lai pēc iespējas pasargātu hercogisti no sakšu armijas vaļībām, kā arī iegūtu augusta otrā atbalstu iekšpolitiskajās cīņās, Ferdinands 1700. gada maijā iestājās karaļa militārajā dienestā. Pēc sakšu sakāves Spilves kaujā 1701. gada 19. jūlijā un hercogistes Zviedru okupācijas Ferdinands aizbrauca no Kurzemes izstājās no dienesta un turpmāk centās panākt hercogistes deokupāciju diplomātiskā ceļā, kur zemē viņš vairs neatgriezās. Lielā Ziemeļu kara laikā Zviedri okupēja Kurzemes hercogisti divreiz. No 1701. līdz 1705. gadam un no 1706. līdz 1709. gadam, bet no 1705. gada septembra līdz 1706. gada aprīlim kurzemi bija ieņēmis Krievu karaspēks. Krievija ienāca kurzemē arī 1709. gada otrajā pusē, taču nepretendējot uz tiešu hercogistas pārvaldi, jo šajā laikā Polija, Lietuva, Krievija un Prūsija vienojās par hercogistas saglabāšanu iepriekšējā veidolā. Tomēr Lai varētu kāpt tronī, Friedriham Vilhelmam bija jāprec viena no Krievijas cara Pētera I brāļa meitām. Neraugoties uz to, ka jaunais hercogs mira 1711. gada 21. janvārī atceļā no kāzām ar Annu Joanovnu, Krievija kas no 1710. gada bija izplatusi savas robežas līdz pat Daugavai, mēģināja politiski nostiprināties arī hercogistē. 1716. gada oktobrī Anna Joanovna pēc Pētera I rīkojuma pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi Jelgavā. Dancigā dzīvojošais Ferdinands neatzina ne sava brāļa dēla, ne viņa atraitnes tiesības uz kurzemes pārvaldīšanu. Kurzemes hercogistē turpinājās politiskais haoss, kas bija iesācies pēc hercoga Friedriha Kazimira nāves. Kurzemes un zemgales hercogistes pastāvēšanas beigas, cēloņi un iemesli. Tā kā hercogam Ferdinandam bērnu nebija, tad jau drīz pēc tam, kad izplatījās ziņas par Annas Joanovnas kļūšanu par atraitni, sākās eventuālā troņmantinieka meklējumi kandidātus aktīvi virzīja Saksija, Brandenburga Prūsija, Hesene Kasele un daudzas citas valstis, taču noteikumus diktēja Krievija. Hercogs Ferdinands nomira 1737. gada 4. maijā Dancigā. Jūnijā tā sauktajā brālīgajā konferencē Jelgavā par hercogu ievēlēja Ernstu Johanu Bīronu, kurš bija cēlies no savulaik kurzemes bruņniecības matrikulā neuzņemtās Fonbīrenu dzimtas un kuru atbalstīja Krievija. Taču nedz Ernstam Johanam, kurš tronī atradās no 1737. līdz 1740. gadam un no 1763. līdz 1769. gadam, nedz viņa dēlam Pēterim Bīronam, kurš valdīja no 1769. līdz 1795. gadam, neizdevās radīt stabilu hercogu varu. Tam traucēja nevien muizniecības pretestība, bet arī iekšpolitiskie notikumi Krievijā, kādēļ bīroniem nācās pavadīt izsūtījumā vairāk nekā 20 gadus. Šajā laikā hercogistē, kas formāli saglabāja vasaļu atkarību no Polijas Lietuvas, augstāko vietējo varu reprezentēja virspadomnieki, taču svarīgākā nozīme bija Krievijas rezidentam jeb pilnvarotam ministram. 1758. gada beigās ar Krievijas atbalstu par kurzemes hercogu kļuva Polijas karaļa Augusta III dēls Saksijas princis Kārlis. Taču mainoties valdniekiem, mainījās arī Krievijas nostāja un 1763. gada aprīlī Kārlim nācās no kurzemes aizbraukt. Pēdējos pastāvēšanas gados hercogistē turpinājās hercoga cīņas ar muiznieku opozīciju. Turklāt par savām politiskajām tiesībām sāk iestāties arī pilsētnieki, 1790. gadā nodibinot namnieku ūniju bet vislielākās raizes valdošajām aprindām sagādāja 1794. gadā Polijā sākusies Tadeuša Andžeja Bonaventūras Kostjuško valdītās sacelšanās, kas drīz vien skāra arī kurzemi. Bailēs no nemierniekiem un Krievijas politiskā spiediena rezultātā Kurzemes Lantāks 1795. gada 18. martā pieņēma deklarāciju par pakļaušanos Krievijai, Pēc desmit dienām Pēterburgā hercogs Pēters parakstīja atteikšanos no troņa, bet 1795. gada 26. aprīlī Katrīna II pasludināja Kurzemi un Zemgali par Krievijas impērijas provinci. Līdz ar to Kurzemes un Zemgales hercogiste pārstāja eksistēt. Kurzemes un Zemgales hercogistes nozīme un ietekme uz vēlākajām norisēm. Kurzemes un zemgāles hercogistas pastāvēšanas laikā noformējās reģiona apdzīvotības struktūra un baznīcu tīkls, kas saglabājās līdz pat 20. gadsimtam, kā arī veidojās kurzemniekiem raksturīgā mentalitāte. Pateicoties Ketleru un Bīrona aktivitātēm, kurzemes vārdu iepazina visā Eiropā – Piemēram, ap 1787. gadu savai Friedrichsfeldes pilī Berlīnē Pēteris Bīrons pasūtīja porcelānu servīzi Kurlandu. Kurzeme - modeļmeistars Johans Karls Friedrichs Rīze, kas Berlīnē tiek ražot vēl joprojām. Līdz mūsdienām saglabājušās hercogu laikos būvēti izcilu arhitektūras paraugi - Rundāls pils, Jelgavas pils un citi – Pēc hercogu pasūtījuma tapušie interjeru priekšmeti un gleznas mūsdienās atrodas vairākos Eiropas valstu muzejos un privātu kolekcijās. Jau drīz pēc hercogistes likvidācijas sākās tās vēstures pētniecība, sekmējot Kurzemes provinces muzeja dibināšanu 1818. gadā bet Jēlgavas vīriešu gimnāzija turpināja Pētera akadēmijas tradīcijas atspoguļojums mākslā, literatūrā un kino. 20. gadsimta 20. un 30. gados kurzemes hercogistes pastāvēšana tika izmantota Latvijas valstiskuma idejas pamatošanai. Simbolisko saistību ar kurzemes hercogiem apliecināja 30. gados Rīgas pilī prezidenta reprezentācijas telpās koncentrētie kurzemes hercogu portreti un mēbeles ar hercogistes ģērboņiem. Šajā periodā radīti arī vairāki hercogistē veltīti literāri darbi, piemēram, Aleksandra Grīna romāni Nameja Gradzens 1928. 1931. gads, Tobago 1934. gads, Trīs vanagi 1938. gads. Jāņa Grīna noveļu krājums Sakšu Mūrits 1925. gads, Kārļa Jaņševska romāns Hercogs un kursas meitene 1934. 1935. gads, Rutku tēva romāns Gambija 1935. gads, kuriem gan ir maz kopīga ar vēsturisko realitāti. Vieglās žanrā uzņemta līdz šim vienīgā spēļu filma, kuras darbība risinās Kurzemes hercogistē. Melnā vēža spīlēs režisors Aleksandrs Leimanis, 1975. gads. Kurzemes hercogistei lielākus darbus veltījuši arī Modris Zeberiņš, romāns Zelta lielceļi, 1960. gads, Valdis Rūmnieks un Andrejs Migla, romāns Sveiks, jautrais Rodžers, 2005. gads. Gunārs Tenne, romāni Asmens pret asmeni 2005. gads, Pēdlis un Pelni 2009. gads. Mūzikā Marģera Zariņa svīta Kurzemes baroks 1980. gads, kā arī Māras Zālītes un Ulda Marhilēviča dziesmu spēle Tobago 2002. gads. Nacionālās encyklopēdijas šķirkli ierunāju Latvijas Nacionālās Bibliotēkas klientu apkalpošanas centra vadītāju Katrīnu Taurēnu.